Antroji kronikų knyga, trečias skyrius. Saliamonas pradėjo statyti viešpaties namus Jeruzalėje ant Morijos kalno, kur viešpats pasirodė jo tėvui Dovidui. Vietoje, kurią Dovidas paruošė Jebusiečio Ornano klojime. Saliamonas pradėjo juos statyti ketvirtųjų savo karaliavimo metų antro mėnesio antrą dieną. Dievo namų, kuriuos Saliamonas ruošėsi statyti, dydis buvo 60 uolekčių ilgio senuoju matu ir 20 uolekčių pločio. Priešakinio priengio ilgis buvo lygus pastato pločiui 20 uolekčių o aukštis buvo 120 uolekčių. Jo vidų padengė grynų auksu. Pagrindinį pastatą jis iškalė kipariso lentomis, aptraukė jas grynų auksu ir išraižė ant jų palmes bei grandinėles. Sienos buvo papuoštos brangakmeniais ir parvaimo auksu. Namus į jas, slengščius, sienas ir duris aptraukė auksu ir ant sienų išraižė cherubus. Jis padarė šventų švenčiausiąją, kuri buvo 20 uolikčių ilgio pagal namo plotį ir 20 uolikčių pločio. Visas jos vidus buvo dengtas grinų auksu, kuris svėrė 600 talentų. Vinis svėrė 50 čekelių aukso. Viršutinius kambarius jis taip pat padengė auksu. Šventų švenčiausioje padarė du cherubus ir padengė juos auksu. Cherubų sparnai buvo 20 uolikčių ilgio. Vienas penkių uolikčių ilgio sparnas siekė sieną, Kitas penkių uolekčių ilgio sparnas lietė kito cherubo sparną. Antro cherubo penkių uolekčių ilgio sparnas siekia priešingą sieną, o kitas jo penkių uolekčių ilgio sparnas lietė pirmojo cherubo sparną. Cherubų ištiesti sparnai buvo 20 uolekčių ilgio, Jie stovėjo ant kojų, o jų veidai buvo nukreipti į šventyklos vidų. Jis padarė uždangą iš raudonų, mėlynų, violetinių ir plonų lininių siūlų ir ant jos išsiuvinėjo cherubus. Šventyklos priekyje jis padarė dvi kolonas, kiekvieną 35 uolekčių aukščio o kapiteliai ant jų viršaus buvo penkių uolekčių. Jis padarė ir grandineles, kaip švenčiausioje, ir pritvirtino kolonų viršuje. Padarė šimtą granato vaisių ir uždėjo ant grandinėlių. Kolonos stovėjo šventyklos priekyje, viena dešinėje, o kita kairėje. Dešinėje pavadino Jechinu, o kairėje Boazo.